četvrta i peta godina po hijđri. Nakon povratka u Medinu, ujutro sljedećeg dana, poslanik Alehi Selam naredio je učesnicima bitke na Uhudu da se spreme i izvedu napad na mušličku vojsku koja se povlačila prema Mekki. Cilj te akcije bio je osigurati Medinu od eventualnog napada i pokazati neprijatelju da muslimani i pored gubitaka na Uhudu nisu poraženi. Ashabi, iako iznureni dešavanjima na uhudu, bez pogovora su prihvatili poslanikov prijedlog. Muslimanska vojska, predvođena Allahovim poslanikom, salallahu alaihi veselem, krenula je i kada je stigla do mjesta Hamraul Esed, osam milja od Medine, ulogorila se. Mušici su pokušali izvršiti pritisak na muslimane koristeći se svojom brojnošću i naoružanjem. Međutim, muslimanske borce nisu pokolebali i zastrašili. U vezi s tim, Allah Đelešanuhu je objavio. Onima kojima je kada su im ljudi rekli neprijatelji se okupljaju zbog vas, treba da ih se pričuvate, to učvrstilo vjerovanje, pa su rekli Dovoljan je nama Allah i divan je On gospodar. Sura Ali Imran, 173. ajet. Uvidjevši odlučnost i čvrstinu muslimanskih boraca, mušici su odlučili da se povuku prema Meki i da ne ulaze u novi sukob sa muslimanima. Zahvaljujući navedenoj akciji, poslanik Alehi Selam uspio je podići moral muslimanskih boraca, što je bilo veoma važno nakon dešavanja na uhodu. Usto politički ugled novonastale muslimanske države bio bi uveliko poljuljan, da je poraz na uhudu ostao bez reakcije. Mnoga arapska plemena bi se začas okomila na Medinu i muslimani bi bili izloženi velikim opasnostima. Munjevita reakcija nakon uhuda pokazala je da su muslimani ustrajni u borbi i da ih jedan poraz ne može zaustaviti. U tome je sadržana i velika pouka muslimanima. Pred neprijateljem ne treba nikada pokazivati slabost, već čvrstinu i odlučnost.